บุ๊กทูแปดสิบเดลปันปุลุคำคุณศัพท์สาม adjective ตีเธอมีสุนัขหนึ่งตัว dia memiliki seekor anjing สุนัขตัวใหญ่ anjingnya besar เธอมีสุนัขตัวใหญ่หนึ่งตัว dia memiliki seekor anjing yang besar เธอมีบ้านหนึ่งหลัง dia memiliki sebuah rumah บ้านหลังเล็ก rumahnya kecil เธอมีบ้านหลังเล็กหนึ่งหลัง Dia memiliki rumah yang kecil เขาพักอยู่ในโรงแรมหนึ่งแห่ง Dia tinggal di sebuah hotel โรงแรมราคาถูก Hotelnya murah เขาพักอยู่ในโรงแรมราคาถูก Dia tinggal di sebuah hotel yang murah. เขามีรถหนึ่งคัน Dia memiliki sebuah mobil. รถราคาแพง Mobilnya mahal. เขามีรถราคาแพงหนึ่งคัน Dia memiliki sebuah mobil yang mahal. เขาอ่านนิยายหนึ่งเรื่อง Dia membaca cerita roman. นิยายน่าเบื่อ Cerita roman itu membosankan. เขาอ่านนิยายน่าเบื่อหนึ่งเรื่อง Dia membaca sebuah cerita roman yang membosankan. เธอดูหนังหนึ่งเรื่อง Dia melihat sebuah film. หนังน่าตื่นเต้น Film itu menegangkan.